Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ։ Շնորհիվ հայկական բանակի մեր ժողովրդի անվտանգությունը ամուր ձեռքերում է։ Շուշի շրջանի Եղծահող գյուղում վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Տումի համայնքը կունենա նոր համայնքային կենտրոն։ Այսօր թատրոնի համաշխարային օրն է։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական խաղում Հայաստանի հավաքականը 2-0 հաշվով հաղթել է Ղազախստանի թիմին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 26-ին եւ լույս 27-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 340 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցության շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մարտի 25-ին այցելել է Արցախ։ Սերժ Սարգսյանը Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի, հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանության նախարարների եւ զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչների հետ ներկայ է գտնվել հրավային ուղությամբ տեղակայված զորավարժարաններից մեկում անցկացված գնդային մարտավարական զորավարժությունների եզրափակիչ մարտական հրաձգության փուլին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի համոզմամբ շնորհիվ հայկական բանակի մեր ժողովրդի անվտանգությունը ամուր ձեռքերում է։ Չնայած զորքի մարտունակությունը բարձր է, բայց ամեն օր պետք է ձեռք բերել նոր գիտելիք, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք ձեզ հետ միասին, որ เป զի որևէ մեկը չփորձի խաթարել այդ անվտանգությունը։ Մենք ամեն օր պետք կարողանանք մեր սպառազինությունից առավելագույնը կամել, որովհետև սպառազինությունը ինքնին ոչինչ է։ Սպառազինությունը դառնում է զենք, երբ որ սպան ու զինվորը տիրապետում են այդ զենքին։ Սերժ Սարգսյանը հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության եւ խիզախության համար պետական բարձր պարգևներով մարտական ծառայության մեդալով պարգևատրել է մարտական հերթապահության ընթացքում աչքի ընկած մի շարք զինծառայողների, նվերներ հանձնել նրանց եւ զինծառայողների այն ծնողներին, որոնց ընտանիքներում երկու կամ ավելի զինծառայողներ մեծ նվիրումով իրենց պարտեն կատարում հայոց բանակում։ Սերժ Սարգսյանը հայտնել է, որ աչք չի թարթելու հարկ եղած դեպքում Իսկանդերի համազարգի հրաման արձակելիս։ Այս տարածաշրջանում պատերազմ զսպողը դուք եք, վստահ եղեք։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շարունակել է մշտապես իր թիվ 1 խնդիրը համարել մեր զինված ուժերի սպառազինությունը, մեր զինված ուժերի ապահովումը։ Եվ դուք էլ ձեր հերթին դի դե վստահեցնեք մեր ժողովրդին, որ պատրաստ եք անառիկ պահելու այս սահմանները։ Դուք լսում եք լուրեր, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ստեփան Վիսկոնտիին, Ռիչարդ Հոգլանդին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշկին։ Համանախագահները ներկայացրել են Բաքվում ունեցած հանդիպումները։ Քննարկվել են Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը առաջ մղելուն ուղղված քայլերը, շեշտվել է Վեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին կայացված որոշումների իրագործման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանը պարտավոր է ճանաչել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացումը։ Այս մասին Սանկտ Պետերբուրգի Տավրիկյան պալատում ՀԱՊԿ խորհրդարանական վիայժողովի խորհրդի նիստի ժամանակ իր ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀԱՊԿ խորհրդարանական վիայժողովում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Էդվարդ Շարմազանովը։ Նա մասնավորապես նշել է. Խորհրդարանական մեր պատվիրակությունը ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում հանդես է գալիս կոնֆլիկտերի բացառապես խաղաղ կարգավորման օկտին, մասնավորապես Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հարցում։ Մենք պետք է մեզնից գահված ամեն ինչ անենք տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար։ Սակայն խաղաղությունն ու կայունությունը ամրապնդելու համար Ադրբեջանը նախև առաջ պետք է ճանաչի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացումը հուսով եմ միջազգային հարթակներում համախմբված աշխատելու եւ միմյանց աջակցելու դեպքում մենք կարող ենք մեր դրական ներդրումը ունենալ ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում անվտանգության հաստատման եւ ամրապնդման գործում Հայաստանի արտգոսնախարարությունը Ադրբեջանի ղեկավարության երկերեսանյության հերթական օրինակ է անվանել Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բիլբյուլօղլիի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնում առաջադրումը։ Մեկնաբանելով Բիլբյուլօղլիի առաջադրումը, արտգոսնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ասել է. «Երկերեսանյությունը ոչնչացնել մշակույթի հին հուշարձաններ» անել ամեն ինչ ընդդեմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արժեքների ու սկզբունքների։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ առաջադրվել է մարդ, ով կողմ է պատերազմին ու արդարացնում է ուժի կերարումը։ Դա Ադրբեջանի ղեկավարության երկերիասնեության հերթական օրինակն է։ Ապրիլին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհրդում տեխնացուների հետ հարցազրույց տեղի կունենա։ Հոկտեմբերին տեղի կունենա Գախնի փակ խորհրդակցություն, իսկ նոեմբերին գլխավոր ֆորումը վերջնական որոշում կընդունի։ Շուշիի շրջանի Եղձահող գյուղում վերջին տարիներին զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Եղծայողում վերջին տարիներին զգալի խնդիրներ են հաղթարվել, ինչի շնորհիվ քիչ թե շատ թեթևացել է գյուղացու կենցաղային հոգսը, համեմատաբար հարմարավետ դարձել գյուղի կյանքը։ Բոլոր առանձնատների տանիքները փոխված են, կարելի ասել վերանորոգված են, որը որ մեր վարչակազմի ղեկավարի առաջարկությունն է եղել եւ իր օգնությունը, արդեն հիմնական ջուր ունենք, որը որ ձմեռվա պայմաններում է չի սարճում, գյուղը գազաֆիկացված է, լույս ունենք, Բարձրադիր գյուղի մշտական խնդիրը ճանապարհների վիճակն է։ Հողային ճանապարհները հատկապես աշնան ու ձմռան տեղումների ժամանակ դժվարանցել էին դառնում։ Դա բոլոր նման գյուղերի խնդիրն է, ասում է համայնքի ղեկավար Լենա Իշխանյանը։ Միայն ճանապարհն է, դե ճանապարհն էլ մեր աշխարհագրական դիրքից է։ Անընդհատ այդ սելավները ջուրը հոսելու ընթացքում դառնում է մի քիչ անանցանելի, բայց հարկասու կարողանում ենք մենք մեր միջոցներով վերանորոգել։ Լեռնային համայնքն ունի 4306 հեկտար տարածք, որից 2320 հեկտարը գյուղատնտեսական նշանակության, իսկ մնացածը անտառներ են։ Համայնքում հավասարապես զարգացած է թե հողագործությունը, թե անասնապահությունը, թե մեղվաբուծությունը։ Գյուղում գյուղացին պիտի զբաղվի հենց գյուղատնտեսական աշխատանքով, ասում է համայնքի ղեկավարը մոտավորապես 90%-ով զբաղվում են մեղվաբուծությամբ մի 60%-ը անասնապահությամբ, մի 40%-ն էլ հողագործությամբ։ Գյուղում ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է ինչ որ բերեն, ինչ որ մի ֆաբրիկա, կոշիկի կամ գյուղի էչի սազում գյուղի։ Գյուղի սազմավոր անասունները դուրս գան, անասունների հոտը կարող մի քիչ լավ չի հնչում ասածս։ Գյուղը գեղեցիկայի անասուններով, գյուղը գեղեցիկա իր հողագործությամբ, այն ճանջերը, որ դուրս են գալի, ամեն ինչով Իրացումը ինչպես բոլոր համայնքներում հեղծահողում էլ գյուղացու համար խնդիր է։ Սպառողը հիմնականում այրաքաղաքի բնակիչներն են։ Ամեն դեպքում գյուղացիները չեն դժգոհում, կարևորը արտադրված ապրանքը կայուն եկամուտ է ապահովում քարքասում էր համանքի բնակիչները կարողանում են քարը քարի վրա դնել իրենց քրտնիքով ապրող ժողովուրդ են աշխատող մարդիկ են իրանք կարողանում են ստեղծեն իրանց ապրոստի միջոցով քարքաս լավ է 40 տնտեսությամբ 140 բնակչով գյուղի դպրոցում սովորում է 20 աշակերտ։ Գյուղում առաջին դպրոցական շենքը կառուցվել է 1930 թվականին, իսկ մինչ այդ մասնավոր տներում գործել է տարական դպրոց, տեղեկացրում է դպրոցի տնօրեն Արմեն Պետրոսյանը։ Այսօր գյուղն ունի հարմարավետ պայմաններով լուսավոր ու ընդարձակ դասասենյակներով դպրոցի տիպային շենք, որը կառուցվել է 2006 թվականին։ Շատ հարմար կենտրոնացված ջերմությունով ջրամատակարարումը կա, Վատն այն է, որ նման մեծ ու լուսավոր շենքում դասասենյակների մի մասը պարապուրտի է մատնված։ Աշակերտների թիվն է մտահոգում տնօրինությանը։ Ճիշտ ասած, աշակերտների քիչ քանակության պատճառով դասարանները միացյալ դասարաններ են դպրոցում այսօրվա դրությամբ գործում է 4.5 կոմպլեկտ դասարաններ ցանկացած դասարանում երկու դասարան միացյալ մի դասասենյակում դասանանում Նյութատեխնիկական բազան բավարարում է ուսման անհրաժեշտ գործընթացները կազմակերպելու համար։ Դպրոցն ունի համակարգչային դասարան, ապա հովված է ինտերնետ կապով։ Միևնույն ժամանակ տնօրենը նաև հպարտանալու առիթներ ունի՝ գոհե թե աշակերտների ուսման առաջադիմությունից, թե տարբեր միջոցառումներում ունեցած նրանց հաջողություններից։ Երեխաները ակտիվությունը շատ լավ է այս ուսումնական տարում մեր համայնքը մշակութային կենտրոնում, որպես լավագույն մշակութային համայնքը հանդես եկել Արցախը առաջի տեղագրավել, տարբեր մրցույթներում տարբեր տեղերագրավել, երեք տեղագրավել ու ակտիվությունը կա աշակերտները լավ են սովորում են։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հադրութի շրջանի Տումի համայնքը այս տարվա նոեմբերին կունենա նոր համայնքային կենտրոն, որը կառուցվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ։ Այս մասին ասել է Տումի համայնքի ղեկավար Էդիկ Մոսյանը եւ հավելել, որ այն երկհարկանի բազմաֆունկցիոնալ շինություն է, որը իր մեջ ներառելու է գյուղապետարան, հանդիսությունների դահլիճ, գրադարան, համակարգչային սենյակ եւ բուժկետ։ Վերջերս պետական ֆինանսավորմամբ շահագործման է հանձնվել ավելի քան 30 երեխաների համար նախատեսված մանկապարտեզի նորակառույց շենքը հակեցած բոլոր հարմարություններով ու պայմաններով։ Այն կահավորված է, ունի ննջասենյակ, խոհանոց, ճաշարան, փակ եւ բացօթյա խաղահարապարակներ, բարեկարգ ասֆալտապատ բակ ու կացայատուն։ Հավելել է ամենքի ղեկավարը։ Ընթացքի մեջ են նաև գյուղի խմելու ջրի համակարգի վերակառուցման աշխատանքները։ Այսօր թատրոնի համաշխարային օրն է։ Ավանդաբար այն անցնում է թատրոնը որպես փոխըմբռնման ու ժողովրդերի միջև խաղաղության ամրապնդման միջոց միասնական կարգախոսով։ Թատրոնի միջազգային ինստիտուտի գործունեությունը ըստ դրա կանոնադրության ուղղված է ժողովրդերի միջև խաղաղության ու բարեկամության ամրապնդմանը, աշխարի բոլոր թատերական գործիչների ստեղծագործական համագործակցության ընդլայնմանը։ Թատրոնի համաշխարային օրվա արդիվ առաջին միջազգային ուղերձը գրվել է 1962-ին ֆրանսիացի գրող ու նկարիչ Ժան Կոկտոյի կողմից։ Օրվա արդիվ շնորհավորում ենք Արցախի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի կոլեկտիվի անդամներին եւ հույս այտնում, որ կլուծվեն մայր թատրոնի հիմնահարցերը։ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը Մարտունիում այսօր ներկայացրել է Անահիտ բեմադրությունը։ Տնորեն Աշխեն Հարությունյանը նշել է, որ Արցախում տարեստարի աշխուժանում է թատերական կյանքը։ Նրա խոսքով շուտով լրանալու է թատրոնի տասնամյակը, որի արդիվել Շուշիում կբացվի 350 տեղանոց նոր դահլիճ։ Արցախ այցելած բլոգերները աշխարի տարբեր անկյուններում մեր երկրից ստացած իրենց տպավորություններն են պատմում։ Իսկ թե ինչպեսին են դրանք եւ հատկապես ինչն է տպավորվել նրանց մոտ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժում։ Առաջինը, ինչ ընդգծում էին մեր հյուրերը, Արցախի բոլոր բնակավայրերի կոկիկ տեսքն էր, այն, որ մաքուր ու հարդարված են ոչ միայն մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները։ Անտոն Մերկուրովը խոստովանեց, որ թեպետ իրեն դժվար է զարմացնել, բայց Արցախին հաջողվեց դա անել։ Я не первый раз в Армении, и, естественно, все мне кругом говорили, приезжай в Карабах, тут необычно. Несмотря на то, что... Ես առաջին անգամ չեմ Հայաստանում։ Շուրջս բոլորն ինձ ասում էին՝ գնա Ղարաբաղ, այնտեղ արտասովոր է։ Չնայած նրանք իմ մտերիմներն էին, ես նրանց չէի հավատում, որովհետև ես ճանապարհորդ եմ եւ ինձ դժվար է զարմացնել։ Բայց եւ այնպես Արցախն ինձ զարմացրեց իր մաքրությամբ։ Շատ ափսոս, որ Հայաստանը նույնպես այսքան կոկիկ ու խնամված չէ։ Հարցին թե ինչ տեսարժան վայրերում է եղել եւ ինչպիսի տպավորություններ ստացել, Անտոն Մերկուրովն ասաց. Здесь надо побывать везде. Туристические достопримечательности это, конечно, хорошо, но главное достопримечательность сам город. Այստեղ сам պետք է регион, լինել ամենտեղ։ Իհարկե, տեսարժան վայրերը լավ բան են, բայց կարծում եմ լավագույն տեսարժան վայրը քաղաքն ինքն է, տարածաշրջանն ամբողջությամբ։ Առանձին վայրեր այցելելն այնքան էլ հետաքրքիր չէ, կարևորը քաղաքի մթնոլորտը զգալն է, իսկ այստեղ այն հրաշալի է։ Իսկ խոհանոցի մասին Անտոն Մերկուրովն ասաց, որ շատ է հավանել մեր խորովածը, ժենգյալով հացի մասին խոսելն իսկ ավելորդ է։ Հետաքրքրականն այնն է, որ նա չգիտեր այն մասին, որ ժենգյալով հացը զուտ արցախյան ուտեստ է։ Իմանալով այդ մասին, ել ավելի համոզվեց մեր երկրի ու ժողովրդի առանձնահատկության մեջ։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Եվրատեսիլ մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Արծվիկ Հարությունյանը Եվրատեսիլի այս տարվա մասնակիցներին առաջարկել էր տոնել բազմազանությունը։ Նրա կոչին առաջինը արձագանքել էր Գերմանիայի պատվիրակ Լևինային, իսկ նախորդին Կիպրոսի պատվիրակ Հովիգն է երկել հայերեն։ Կիպրոսից Հովիգը ընդունեց իմ մարտահրավերը եւ կատարեց հայերիս համար մի շատ թանկ երկ։ Թեև Կիևը որոշել է Եվրատեսիլի ռուս պատվիրակ Յուլիա Սամոյլովային թույլ չտալ մասնակցել մրցույթին, Այնուհանդերձ Եվրոպական հերարձակման միությունը հայտարարել է, որ կհետևի, որ เป զի Ռուսաստանը անպայման ներկա լինի այս տարվա մրցույթում։ Եվրատեսիլ 2017 մրցույթը այս տարի կանցկացվի մայիսի 9-ին, 11-ին եւ 13-ին Կիևում։ Հայաստանի ներկայացուցիչը Արծվիկը ելույթ կունենա մայիսի 9-ին առաջին կիսաեզրափակչի ընթացքում։ Մրցույթը այս տարի կանցկացվի Տոնենք բազմազանությունը կարգախոսի ներքո։ Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում կայացել է հայտնի երգիչ երգահան Լեոնիդ Ագուտինի մենահամերգը, որին հնչել են ինչպես նրա հայտնի հիթերը, այնպես էլ նոր երգեր։ Այնքան վաղուց չեմ եղել այստեղ, որքան տարիներ են անցել, հաշվել հնարավոր չէ։ Ինչ երջանկություն է, որ վերջապես հասանք ձեզ։ Դրա համար առաջին հերթին շնորհակալ ենք ձեզ, որ ցանկություն եւ ժամանակ գտաք այսօր մեզ հետ այս դահլիճում լինելու համար, ասել է Լեոնիդ Ագուտինը։ Հանդիսատեսը սիրված երկչին ձայնակցում էր նրա բոլոր կատարումների ժամանակ։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արտուր Պետրոսյանը Երևանում կայացած աշխարհի առաջնության ընտրական խաղում Ղազախստանի թիմի նկատմամբ 2-0 հաշվով հաղթանակից հետո հետխաղյա ասուլիսում պատասխանելով լրագրողների հարցերին մասնավորապես նշել է, որ առաջին խաղակեսը տղաները լավ են խաղացել, հանգստություն չկար խաղի մեջ։ Հանդիպան հաշիվը բացել է Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, ով աչքի է ընկել 73-րդ րոպեին։ 75-րդ րոպեին հաշիվը կրկնապատկել է փոխարինման դուրս եկած Արաս Օսբիլիսը։ Ընտրական փուլիի խմբում Հայաստանի հավաքականի մրցակից Լեհաստանը հավաքականը հյուրընկալվելիս 2-1 հաշվով հաղթել է Չեռնոգորիային, իսկ Ռումինիայի եւ Դանիայի միջև կայացած խաղում դարպասի գրավում չի արձանագրվել։ Այս տուրից հետո Եխումբը ունի հետևյալ տեսքը. Լեհաստան 13 միավոր, Չեռնոգորիա 7, Դանիա 7, Ռումինիա 6, Հայաստան 6, Ղազախստան 2 միավոր։ Աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի 5-րդ տուրում Գերմանիայի հավաքականը հյուրընկալվելիս 4-1 հաշվով հաղթել է Ադրբեջանին։ C խմբի մյուս խաղում Չեխիայի հավաքականը 6 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Սան Մարինոյի դարպասը։ F խմբում Անգլիայի հավաքականը 2 անպատասխան գնդակ է ուղարկել Լիտվայի դարպասը։ Թարգման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն ժամանակ առ ժամանակ անձրև։ Վարկյանում 2-ից 7 հնարավոր է մինչև 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։